u tom pravcu. Kaže Ibn Abbas da su se židovi okretali prema zapadu zbog reči Allaha te barake wa ta'ala oma kunte bi džanibil garbiji iz qadajna ila musel amr i ti nisi bio na zapadnoj stradi kada smo Musau poslanstvo povjerili a kaže okretali su se kršćani prema istoku zbog reči Allaha te barake wa ta'ala jer i zato što je došao melek Merim je alaihissalam došao je melek Merijemi alaihissalam iz intebezet min ehli hamekanen šarqija kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla a okretali su se i okreću se muslimani prema Al-Mesjidu Al-Haramu. To je bilo svakako nakon okretanja ili promjene kible o čemu ćemo posebno govoriti. Autor je ovdje spomenuo nekoliko hadisa. Prvi je hadis an Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma en nabije sallallahu alaihi wasallame kane yusabbihu ala zahri rahinatih rahilatih, حيث كان وجهه يومي برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض Ovdje se kaže kana yusabbih. Mi znamo da yusabbih, sabbaha yusabbih je tasbih, da čovjek kaže subhanallah. No međutim subha u arapskom jeziku može značiti dobrovoljni namaz. Dobrovoljni namaz, pa se ovdje kaže kane usabbihu ala zahri rahilatihi. Znači, klanjao je dobrovoljne namaze na file na leđima svoje jahlice kod god da bi se okrenula čineći to svojom glavom i tako je Ibnu Omer činio u drugoj predaji se kaže da je klanjao vitr na jahalici. I stoji kod muslima, jedino nije klanjao na njoj, na jahalici, jeli, propisane namaze. A kod Buhari je osim farzova. To je hadis, prvi hadis koga je spomenuo autor u poglavlju, Babul Qible, ili Babu Istikbalil Qible, poglavlje okretanja prema prema kibli, وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب i sebih čini tesbih svome gospodaru prije izlaska sunca i poslije njegovog zalaska. Šta ovdje znači sebih? Klanjaj. Klanjaj prije izlaska sunca i klanjaj poslije zalaska sunca, klanjaj sabah i klanjaj akšam namaz. Pa znači, sebeha i u sebihu može značiti i klanjanje namaza. Tako da čovjek mora poznavati ove termine da bi mogao razlučiti šta se je htjelo sa određenom riječi. Jer može pogrešno zaključiti ili shvati određenu stvar. Ako pogrešno pročita ili pogrešno znači razumije, dolazi do pogrešnog zaključka. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ I da nije bio od onih koji su Allaha slavili veličali. Za koga se to kaže? Kog poslanika? E, Junusa. Junusa, ali sam baš tako. Da je bila nagrada igra dobio bi poklon. Za Junusa, ali salam. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحدين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون يونس je poslanik. Kada je pobjegao na prepunjenu lađu, odbjegao svog naroda, Pa kad je ukrcao se u lađu, lađa počela da tone, ne može izdržati. Pa su tražili, znači, da neko iziđe. Tražili su da neko, znači, iziđe i da se olakša lađi tako da može, znači, nesmetano dalje nastaviti, nesmetano dalje nastaviti, da plovi. Pa je ispala ta kocka ili pala je odluka kada se baci kocka na koga? Na Yunus a.s. I trojica su poslanika bacali kocke. To su bili Yunus a.s. i to su bili Zekerija a.s. i naš poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kako kaže uzvišenje Allah te barake wa ta'ala وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ Kada su bacali, znači, kocke, ko će se brinti o Marijemi a.s. I Yunus i naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam bacao znači kocke kada bi išao kada bi išao a, na put koju bi od svojih žena vodio i braćao bacanje kocke u šerit ne kockanje ono po kockarnicama neko sad neko da ne pomisli kocka je ovaj u islamu to je zabranjeno Inna al khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun ta kocka koja se zove El Meisir u arapskom jeziku je haram. To je stvar jasna ko dano. Međutim, bacanje kocke radi odluke. I zato se kocka baca u šarijetu kada se poistovijete prava dvojice. Hoće čovjek da krene na put, ima četiri žene. Jedna da ide sa njim. Sve imaju isto šta? Pravo. Tako, sve imaju isto pravo da idu. Onda se baca kocka. Ili dvojica ljudi došla zajedno da uče ezan, ušla zajedno u džamiju, došla do mihraba i zajedno uzme mikrofon. Koji će? Kocka. Dvojica ljudi, kaže poslanik sa osvijem, da ljudi znaju šta je u prvom sapu, ne bi jedan drugoga pustio ono što se dešava. Hajde ti, hajde ti. Dvije minute se nagađaju ko će jedan drugog gurka u prvi sap. A u stvari treba da trči on prvi u prvi sap. A kaže poslanik sa osram da znaju šta je u prvom safu i u ezanu, ne bi dozvolili da drugi ezani osim kako? Uz kocku. Neću da, moje je to pravo, pa ako padne na tebe, e taj vid kocke, kada se poistoji izvla, izvlačenje onih klipica ili nešto tako, jel? Mijenja kocka, ne mora biti kocka, bitno je da ima nešto, znači čime se može odrediti, znači nečije pravo. I kažemo, to je samo kod poistovjećivanja čega? Čega? prava. No, međutim, ako ima jedan veće pravo od drugoga, tada nema znači, kocke. Ima en, just, klanjao je pokretima, znači svoje glave, pa se kaže u predaji, predajama da mu je bila seđda dublja od rukua, znači više se spustao nego šta, kada ide na ruku, tako da bi se razlikovalo između te dvije stvari. I pogledajte, braćo i cijene sestre, kako je šerijat olakšao a musliman. Kako kaže uzvišeni Allah, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ I ništa vam u vjeri teško nije propisao. Ovaj dio ajeta uzvišeni Allah spominje na kraju sure Al-Hajj, gdje kaže وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ I borite se na Allahovom putu istinskom borbom, On vas je odabrao i u vjeri vam ništa teško nije propisao. Ovdje, kada je spomenuo borbu, zna uzvišen je Allah prirodu ljudi, pa će kazati odmah u teško, ne može. I on nakon toga kaže šta? Nije mu vjeri ništa teško propisao. Pa odmah zatvoriti put da ne možeš kazati da je teško, jer to je tvoje mogućnosti. I sve što je šerijat čovjeku propisao, nema razilaženja među učenjacima da je on to u stanju činiti. Sve. Znači sve što ti je propisano, ti si to u stanju, u stanju si to učiniti. I ovo su olakšte znači koje je došlo u šerijetu. U normalnim okolnostima čovjek ne može klanjati na ovakav način. Ne može ostaviti kijam. Ali je došlo znači, došle su olakšice. Osim onoga što smo govorili jeli, za a, klanjanje propisanih namaza, sjedeći što je došlo za noći namaz, a što se tiče ovih sunneta za vezane za propisane namaze, oko toga postoji spoznati spor među lemom. Stoga nije, braćo, nije učen čovjek ko viče haram, haram, haram. Ako je znanje da ljudi viču haram, onda je svako učen. Jer haram može vikati svako. Što god te neko upita šta je haram? Ili šta je, ima više mišljenja. Tako je lako, najlakše je tako odgovarati. Ili haram imala više mišljenja. No međutim kažu, alim je i učen čovjek, onaj ko daje olakšice ljudima šerijatske olakšice koje su znači osnovane u šerijetu, jer to se ne može dati osim ušta uz do, eh, argument. Dok brujati haram može svako. I ljudi onda šta obično kažu, kada se kaže haram, kažu ihtijapan, za svaki slučaj, radi sigurnosti. E radi sigurnosti ti optereti sebe koliko hoćeš. Radi sigurnosti ti radi, a nemoj opterećivati, opterećivati umet Muhammeda sa osaname radi sigurnosti. Jer znate šta znači braće radi sigurnosti? Znači uvijek radi po težem. Imaš dvije stvari radi sigurnost težu. I opet dvije stvari radi sigurnost težu. Imaš opet i uvijek si na težem, težem na otežavanju dok čovjek ne izgubi ono što ima. Tako da je u šarijatu je sigurnije ono što je ono što je potkrepljeno dokazom. To je u šarijatu sigurnije i to je u šarijatu bolje, a nije ono što je teže. Pa može stvar biti neka lakša u šarijatu, a da je šta? A da je ona sigurnija, zato što postoji za nju, zato što postoji za nju dokaz. Kaže Džabir radijallahu anhu kako bideš imam Ebu Dawud, imam Tirmizi, Poslao mi je poslanik sa Losrme da nešto uradim za njega, pa sam se vratio i našao ga kako klanja na jahalici, okrenut prema istoku. Okrenut prema istoku. U njihovo vrijeme kada se govorilo prema istoku, kuda je to bilo? Prema Iraku. Znači, to je faktički sjeveroistok. Taj dio se smatrao kod njih istokom. Kaže, a njegove sežde su bile dublje od njegovih rukua. Kaže, imam firmizi da je ovaj hadis Hasan. Ulema koja je govorila o mudrosti, o mudrosti a, sunneta ili ovih napila na putu, kažu, mudrost je u tome da čovjek koji voli ibadati ti da ne ostavi šta? Put. Jer čovjek koji voli ibadati, dobro je namaza, da je to zabrojeno na putu, nikada ne bi šta? Putovao, i tako bi izgubio mnoge hajrate. Sejid ibn Musejib kada kaže 40 godina me nije promašio namaz u džematu. Možete zamisliti koliko on putovao. Vjerovatno da je izrazit u većinu svoga života bio u mjestu boravka. U protivnom, čovjek je često prisilen ili je bio sa skupinom ljudi na putu gdje su hranjali, znači, u džematu. Uglavnom, da znači čovjek koji voli ibadetiti da ne bi a, promašio ga taj fadl i ta dobrota, a s druge strane čovjek koji je skraćen farz namaz da se olakša putniku. Pa je s jedne strane šarijet olakšao, a s druge ti strane otvorio vrata da činiš šta? Na fila i dobra djela, koliko hoćeš. Pa tako nije olakšano je onome ko, ko je slabiji, a otvoreno je, otvoreno su vrata, hajra onome ko želi šta? da učini više dobra. Tako da mu nije, znači, da mu nije, da nije spriječen u tome. Klanjao je na svojoj jahalici ovim hadisom dokazuju oni koji kažu da nije dozvoljeno čovjeku da klanja dok hoda jer je to poznato, znači pitanje kod učenjaka, može li čovjek klanjati na filu i da hoda? Može dok jaše, ali šta će kada hoda, može li klanjati? Kažu Imam Malik i Ebu Hanife da to nije legitimno. Da to nije legitimno. Dok kaže Šafije i Ahmed da je to dozvoljeno, kažu ako je dozvoljeno da se klanja sjedeći na jehalici, je li ostojeći lakše ili teže hodajući teže je li tako pa onda to nije dodatna šta olakšica da je lakše nego na jahalicu onda bismo kazali uzimate još jednu olakšicu za koju treba šta dokaz međutim ovo nije lakše ovo ide ka kijamu imam kijam pa je teže pa mi ne treba zato dokaz pa kažu može odstojeći u svakom slučaju to je kijas ne znam da li je preneseno nešto od selefa i sam upoznao da je preneseno da su oni znači ovaj planjali klanjali hodajući ili dok su išli i dok su putovali. Kaže ima Malik da je dozvoljeno čovjeku da klanja na a, lađi, isto tako kod god da se ona okrenula, ne mora biti znači usmjerena prema kibli. I to je Ibnu Omar radio, tako je Ibnu Omar radio, u ovoj verziji je dokaz da je hadis koga prenosi ravija i radi po njemu jači kao dokaz nego hadis koga ravija prenosi, a ne radi po njemu. Jel u redu? Ibn Omer je prenio i radio. Za razliku od toga da je Ibn Omer prenio i nije postupao po tome šta? Hadisu. Jer ako ga je prenio, a nije postupao po njemu, može hadis biti dokinut. Možda je bio samo i vrijedio samo kome? poslaniku sallallahu alejhi ve nije za druge ljude, to je njemu bila olakšica, nije bilo drugima. No međutim kada ravija nešto prenese i onda radi po tome, to je dokaz znači da se radi o hadisu koji je muhkem, odnosno koji je validan, koji nije stavljen van a, pravne snage, nego se treba znači raditi po tome, po tome hadisu. Za razliku od toga kada ravija jedno prenosi, a drugo radi, Po čemu se postupa? Jedno prenosi, a drugo radi. Kaže u nama, ibret je i pouka u onome što prenosi, a ne onome što radi. On je mogao prenijeti. Nama je bitno da se jedan prenijed poslanika, sa osreme, određeni postupak. Ti si radio suprotno tome, a nemaš dokaza, i mi nemamo argumenta da je to dokinuto, onda radimo po riječima poslanika, sallallahu alaihi sallam, jer ashab može znači određeni propis da je zaboravio Omar radijallahu anhu je zaboravio sa Amarom i Jasirom kada je bio na putu da se ovaj da su eh, se prevrtali u, u prašini ovaj da su uzmali tejemom cijelo tijelo. Bili na putu pa se odunupili. Pa jedan uzeo tejemom, drugi se prevrtao u, u, u prašini. Pa su ospomenuli poslaniku sa Losaneme. Kaže Omer, kaže Amaru, kaže boj sa Allah šta pričaš. Takav jedan događaj Omer je šta? Zaboravio. To nije sitnica. Nisu znali, nije bilo znači obje. Oni su mislili tejemum, da tejemum treba šta? U stvari, jedan se je prevrtao, drugi ništa nije radio, nikako nije klanjao. Nije, znači, nije imao čime da se očisti. Jeli? Ovaj, nije znao, znači, način čišćenja. U stvari, u predaji, ne sjećam se da li spomenut, namaz. Uglavnom, nije, nije znao način čišćenja, dok je drugi šta? Prevrtao se u prašini, pa kad se došli spomenuli poslaniku, kaže, bilo mi je dovoljno tako i tako, je pa je poučio čemu? temu. Kaže Omar, boj se Allaha, o čemu pričaš? Znači da je on to šta? Zaboravio. Pa čovjek može zaboraviti. Ali je ibret onome što si šta? Prenio. Pa kaže Amar ibn Jasir, kaže o vladaru pravovjednik, ako ti ne želiš, ja to neću pričati. Šutaću. Ne, ne, ne, ne, kaže, pričaj ono što si zapamtio. Pričaj ono što si zapamtio. U ovome hadisu je dokaz da se može, znači, klanjati na jahalic kod god se ona okrenula, i nije dužnost da se okrene prema kibli. Bez obzira da li se radilo o nafilama obavezni, o nafilama koji sedale za propisane namaze ili općim nafilama. Jer kada je u pitanju kada su u pitanju nafile vezane za propisane namaze, mislimo na dva rekata sabahskog, četiri rekata podenskog prije i dva poslije i dva rekata akšanskog i dva rekata esijskog sunneta, većina uleme smatra da se ti sunneti šta na putu, klanjaju na klanjaju. Da se klanjaju. Većina u Leme smatra da se ti sunneti klanjaju. Ima tu pet mišljenja poznati kod Fakriha, znači po pitanju tih sunneta. Ovaj, a, možda ćemo kasnije nekada govoriti o tome. Uglavnom, većina u Leme smatra da se klanjaju, ali je ispravno mišljenje da se klanjaju samo opće na file, a ne ove posebne. Opće na file kao noći namaz, kao duha namaz, kao istihara, kao te, tehetu mesin, kao sunanu vodu i druge stvari, dok se ne klanjaju ovi sunneti koji su vezani za ove namaze i to je stav Ibn Tejmije, Ibn Kajima i drugi učenjak. A neće se na devi klanjati bajram i neće se klanjati namaz za pomračenje sunca i neće se klanjati a, namaz za kišu. Nama, bajram namaz, on je kod manjinskog dijela uleme vađib. Jel u redu? Manjinska ulema kaže da je bajram namaz vađib, pa se ne bi svakako mogao klanjati gdje na? Na devi. I klanja se džematski, tako da znači ne je na jahalici se to ne bi moglo klanjati. I postoje jaki argumenti, to je mišljenje Ibnu Tejmije, Ibnu Lukaima i odobro ga Ibnu Semin, uh, Ibnu Tejmije i mama Šeukjane i odobro ga Ibnu Semin da je Bajram namaz vađib, jer je poslanik sa osvijem naredio izlazak. Što se tiče kusufa, ali je kod većine je Bajram šta? Sunnet. Što se tiče namaza za pomračenje sunca, Većina u Leme kažu da je sunnet. A kaže Ebu Avane u svome sunanu je nasto, ili u svome musnadu je naslovio poglavlje u džubu salatil kusuf. Poglavlje obaveze namaza za pomračenje. Mislim da je to mišljenje odobrao šejh Albani, da je to vađib. Da je to vađib. I ne može se klanjati namaz za kišu. I ne može se isto tako klanjati namaz za kišu na jahalici. To nije znači preneseno od poznatih gene, generacija ili od odabranih generacija. Nema razilaženja po ome pitanju kod Šafije, Jebu Hanife i Džumhura Oleme da li je put dulji ili je kraći. Bitno je da je šta? Bitno je da je put da ulazi u, znači, put koji se tretira šarijatom kao takav. Da je znači put. Uvjet je ovdje da, kod neke uleme, da put ne bude put masijeta ili nepokornosti. U redu. Čovjek krenuo na put, krenuo iz Sarajeva za bihać da ukrade auto. To je put pokornosti ili nepokornosti? Nepokornosti. I dođe u travniku i hoće da spoji i da skrati. U redu nemojte smijet, nekada ovaj, lopovi su nekada klanjali. Danas lopovi ne klanjaju, nekada znamo lopovi klanjali. Pa, hoće da skrati. Kaže neka olema, nema pravo. Jel u redu? Nema pravo. Zato što kraćenje i spajanje namaza ili klanjanje namaza na ovakav način kao što se radi na putu, to je šta? Olakšica. Znači, šarijet bi olakšavao ljudima da budu da budu nepokorni Allahu te barekatala, pa kažu, ne može. Dok kažu drugi, ima pravo. Jer je vezano kraćenje i spajanje zašto? Molim? Za put. Je on putnik? Jeste. I to daleki naporan put psihički. Je tako? On je putnik i on putuje. To što je krenuo kao nepokoran, to je njemu grije. No međutim, on ima pravo da spoji namaz, jer je, znači, putnik. Tako je isto ovaj, takav je, takav je slučaj sa, jer čovjek kada putuje danas, ne treba mu, znači, da bude na putu tegoba. Putuje avionom ili ugodnim autom, ima svoga vozača službenog, gdje god hoće stane, odmori, ali opet ima pravo šta? Da krati, treba kratiti po jednom dijelu leme da je vađim, kod džumhura je to sunnet, a kod druge, u leme, ovaj, a, a, jer kod jedne je vađib, kod većine je sunnet, ima pravo spajati kad ima potrebu. Bez obzira što mu nije šta put, naporan za razliku od drugog koji putuje ima naporan put. Pa nije ovdje vezano za napor, spajanje i kraće, nije vezano zašto, za te gobu, nego je vezano zašto? Za put. Dokaz tome je kada bi čovjek radio oko svoje kuće, radi oko svoje kuće teške poslove. Imali pravo da, da spoji, da skrati? Nema pravo. Ima pravo da ostavi post zato što radi teške poslove? Nema ako nije putnik. Jer je to vezano za šta? Za, za put. Mora biti taj razlog da bude putnik. A on nije to, tako da nema znači pravo. I ispravno je mišljenje da čovjek, iako putovao put koji je put nepokornosti, da je šta? Da mu je zabranjeno da mu je zabranjeno kratiti. čovjek krenuo da posjeti kabur poslanika sallallahu sallam. Je to put pokornosti ili nepokornosti? Nepokornosti. I je subhanallah kaže vi ne volite poslanika. Kakvi ste vi muslimani? Zbog tog pitanja su kosti izvadili šeho li samo ibn Tejmi iz groba. Iz njegovog mezara. Iz mezara mu kosti povadili zbog toga što je rekao, pa to je, kaže, dokaz da vi ne volite Muhammeda sallallahu Ti idi posjeti džamiju i džamiju posjeti mezar poslanika sam, dođi na zove selam, njemu je, u Bekru i Omeru. Hajdi bereket. I to je ono što treba radi, svi, što svi muslimani rade. Ali nećeš ciljati šta? Kabur. Nećeš ciljati, nećeš ciljati kabur. Da li treba kada klanja ove namaze okrenuti se odmah pri početku namaza prema kibli? To je razilaženje poznato među ulemom. Kaže imam Ebu Hanife i Ebu Seur da će se okrenuti prema kibli kada počne sa namazom, a onda klanja kad, kod god se okrene jahal sa njegova i to je najpreće i to je najbolje. To je najpreće i to je najbolje. Znači da, se, da počne namaz kako prema kibli. I tako je Ibnu Omar radio. Došlo je kod imama Malika u Muveti da je da Ibnu Omar ništa na putu nije klanjao sa propisanim namazima. Niti prije, niti poslije namaza, osim po noći sišao bi sa jahalice i klanjao. I govorio je da klanjam dobro namaze, ja bu potpunio farz. Kako ćemo ovo pomiriti sa ovim radio je tako Ibnu Omar? Pa on se kaže, Ibn Omer je tako radio. Šta je klanjao? Dobro je namaze na jahalice, u redu na putu. Ako di mama Malika mu oci se kaže, ne bi klanjao prije farzova, ni poslije farzova, osim bi klanjao samo po noći, si išao bi klanjao na zemlji. Kako da to pomirim? Jednostavno, Omerove riječi, kada bih klanjao dobro je namaze, potpunio bi onda farz, to je vezano zašto? Za? Kad je putnik. To je vezano za sunnete propisanih namaza. O, eto, obavezne sunnete, iako nisu obavezne, da je kažemo klasične sunnete koji su uz propisane šta? Namaze. Pa je tu govorio da klanjam te sunnete, onda bi im preče bilo da šta uradim? Da upotpunim farz. E, ovo mišljenje što sam spomenuo od Ibnute i Ibnul Kajma zastupa Ibn Omar. Da se na putu ne klanjaju osim, da se ne klanjaju koji sunneti? Koji su vezani za propisane namaze. A klanjaju se svi ostali dobrovoljni, neograničeni sunneti poput one koje smo spominjali. I na takav način, znači nema, neko može vidjeti sada kazati kako ove dvije predaje Ibn Omer kada je negirao, znači nije klanjao, jer u predaji se kaže nije klanjao šta, prije namaza i poslije namaza. Razumijete li stoga da se radi o sunnetima koji su vezani za namaze? I našto u predaji kod imama Malika stoji i kaže se, sišao bi i klanjao na zemlji, po noći i kaže klanjao bi kod god da mu se jahalica okrene na jahalicu. Ovo ovaj je mimo noćnog namaza, klanjao bi opće na file na jahalice. Pa se tako ovaj rivajet poklopio sa rivajetom kod Buhari i kod muslima o kome smo govorili, a negacija tih sunneta veže se zašto? Za klasične sunnete koji se tiču propisane namaza. I takav način, znači, postupak Ibn Omara nije u koliziji sa samim hadisom. Alhamdulillah i klanjao je vitr na svojoj jahalici. Ovdje se kaže i klanjao je vitr na jahalici. Ko? Ibn Omer ili poslanik sa osam? Poslanik sa osam. I klanjao je vitr na svojoj jahalici. I ovim dokazuje imam Malik i Šafija i Ahmed i Džumhur Uleme da vitr nije šta? Vađiv. Jer se kaže u predaji da nije klanjao vitr, da nije klanjao farzove na jahalici. Pa većina uleme ovim dokazuje da je vitr sunnet i jeste sunnet, no međutim to je sunnet koji je zaista pritvrđen toliko da se ni na putu ne ostavlja, kao sabaski sunnet. I sabaski sunnet i vitr, oni su tu negdje. Čak je imam Ahmed rekao za vitr ko ostava vitr da mu se ne prima šehadet od njega. Svjedočenje. Stalno ostavlja vitr, nema od njega svjedočenja. Dokaže imam Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, vađib, vađib. Da je šta? Vitr vađib. Pa to je kod njega veći stepen od sunneta. Pa stoga po Ebu Hanifi vitr se ne bi mogao klanjati gdje? E kako onda moraš u autobusu klanjati farzove? Imam pjebu Hanife ne da da klanjaš vitr u autobusu. Kako možeš farz klanjati u autobusu? Što je znači dokaz da se ne poznaje anefijski mezheb. Jer ulema je složna po konsensus, kao pa kaže Kadija i Jad, da se farz ne može panjati šta? Na jahalici. Kažemo jahalica, mislimo prevozno sredstvo. Ali jahalica, jeli, to je klasični izraz koji je nekada bio kod fakiha, no međutim kada kažemo danas niko više ne jaše, jeli, na tim jahalicama, nego svi su u prevoznim sredstvima, znači ne može se klanjati u prevoznom sredstvu kod sve uleme. Kada čovjeku kažeš ne može, pogledate kao da si mu ovaj otežao vjeru i da je to dozvoljeno i tim otežavaš, a to je konsensus uleme da se ne može farz klanjati osim na, osim na zemlji, znači stojeći samo na takav način. No međutim, po mezebu imama Šafije, vitri je vađi bio poslaniku, sallallahu sallam. Ima hadis koga bilježi Hakim, ima Mahmed od Ibn Abbas radijallahu anhu da je poslanik sa osaleme rekao Selasetun hunne alije farida o hunne lekum tatavua al vitru o reketel duha o reketel feđr. Kaže da je poslanik sa osaleme rekao tri stvari meni su farz, a vama su sunnet. Vitr namaz, dva rekiata duha namaza i dva rekiata sabaskog sunneta ovaj hadis je jasan dokaz da je vitr bio vađib kome? Poslaniku sa osaname. I to je dokaz Hanefi kome? Šafijskim učenjacima da je vitr bio vađib poslaniku sa osaname, a da nije kome? Nama je. Nama je sunnet, tako stoji u hadisu. To bi bilo tako da je ovaj hadis vjerodostojan, ali hadis je lažan. Apokrifan. Hadis je lažan, pa ne može biti šta? Ne može biti argument. Ne može biti argument ni šafijskim, ni drugim učenjacima. Ispravno je da je hadis lažan. No, međutim, ulema dokazuje sa njim, je tako? Koji nisu se možda od, od fakiha, koji se nisu puno bavili hadiskom naukom, ima hadis i oni dokazuju hadisom, nisu možda znali da je, da je, da je lažan, ovaj, i bio je kod njih hadis vjerodostojan, ili je bio hadis prihvatljiv, isto o tome, pa su dokazivali sa njim. I mi ga spomenemo, no, međutim, moramo ukazati da je hadis lažan. Pa kaže Ibn Mulekin, iako je kod imama Šafije vitr vađiv, kaže, došao je dokaz da se on može klanjati na šta, na jahalic. Ima li sada ovdje kontradiktornost između osim farzova, jer farz i vađiv je kod Šafija isto, ima li dokaz među hadisa, ne bi klanjao farzove na jahalici, a ovdje kaže da bi klanjao ovaj farz. Ima li kontradiktornost? A bojite se kazati. Nema, ima. Ima i nema. I... Ima možda prividne, ali se lahko da pomiriti. Ne smije farzove klanjati da kažemo momentalno propisanih pet namaza ili da kažemo sve farzove, čak i Bajram, ako bi kazali da je farz, i Tehijetul Mesjid, ako bi kazali da je farz po manjinskom dijelu Leme, ali je došla jedna iznimka, to je šta? Šta? vitr namaz. Pa bi vitr namaz bio izuzet iz tog općeg šta? Pravila. Tako bi se moglo pomiriti. No međutim, nema potrebe da se to miri zato što je hadis šta? Daif. Zato što je hadis daif, odnosno meudu'a, kako kaže šeh Albani, imam hadisa i hadiske nauke ovoga vremena. Kaže da je hadis lažan. Jesi. Složna je ulema znači da se a, farzovi klanjaju samo a, prema kibli i da se ne mogu klanjati na a, jahalici ili preozno sredstvo, osim kada čovjek se nalazi u velikom strahu. Tako da ako se nalazi u velikom strahu i da mora znači klanjati, onda će klanjati na način kako može, ne bi čak bio morao se okratiti prema kibli, niti bi morao stojati. Znači, mogao čovjek biti na jahalici da bježi i slično tome, da mu izlazi namasko vrijeme, mogao bi, znači, obaviti, obaviti namaz. Čak pa hi, pa tihi raspravljaju kada bi čovjek mogao u heudeđ, u heudeđ da klanja. Šta je heudeđ? Heudeđ je ono što se stavlja na devu, pa se pričvrsti na nju, kao šator i kao koliba mala, ste vidjeli nekada. Kada bi to bilo visoko, kada bi se čovjek uspravio da klanja u tome, On je na jahalici, ali ne klanja kako? Sjedeći, nego klanja stojeći. Može li, je li mu tu ispravan namaz? Po ispravnom mišljenju jeste. Dok kod neke uleme kažu mora čovjek biti vezan sa tlom. I tu se stvara problem navaza u avionu. Kod te uleme koji su kazali da čovjek mora biti vezan za tlo, nastaje problem aviona. Nisi ničim vezan. Deva i vezana, uvijek je sa dvije na zemlji, je tako? Ali avionom nisi ničim vezan. A ako budeš ti biti vezan, onda te nema, je tako? Tako da je ispravno da se može klanjati, jer tu čovjek stoji i čini ruku, čini srđde i nema ništa da što bi ukazalo da je takav namaz šta neispravan. Kao na lađi, ispravan je namaz po konsensu leme, a lađa nije vezana zašto za? Tlo, osim da kažemo da je vezana preko vode. Jel? Dobro. Slušajte sad dobro. U ome hadisu kaže u nama da je dokaz da se ne može, da se ne smiju farzovi klanjati na a, na jahalici. Ja ću vam pročitati hadis, pa ću od vas tražiti da mi kažete gdje je dokaz. Kaže Ibn Omar, klanjao je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, dobrovoljne namaze na jahalici kod god se okrenula, Klanjao bi pokretima svoje, znači glave, i tako bi činio im Ibnu Omar. I klanjao je vitr na jahalici, dakle poslanik sa osaname. Osim što nije klanjao propisane namaze, gdje na jahalici, a kod Buharije osim farzova. Gdje je dokaz u ome hadisu da se farzovi ne smiju klanjati na jahalici? Ko zna? Osim propisani. Je li to zabrana ili iznimka? Iznimka osim, došao li, odošli su svi osim muje. Polako. Došli su svi osim sulje. Iznimka ili zabrana? Zabranjeno sulj da dođe? Iznimka. Klanjao je sve osim farzova. Je li ovdje došla zabrana ili iznimka? Iznimka. Dobro, je li iznimka dokaz za zabranu? Nije dokaz. Ne može biti da je rekao a nije dozvoljavao da se farzovi klanjuju na jahalici, jasno, to je zabrana. No, međutim, iznimka, ne znaš, poslanik sa osrme nije jeo, nije ovaj, a, a, zabranio skakavce da se jedu, a nije jeo, kao onaj bob vrsta onoga guštara ili šta je. Poslanik je to mrzio, odvratom bilo, ali ga nije šta. Zabra... Znači li iznimka nečemu da, da, je to, da je to zabranjeno? Ne znači. Pa šta ćemo onda? Šta je? Znači, dokaz je, nema dokaza u ome hadisu, govorimo o ome hadisu, nema dokaza da je zabranjeno klanjati na jahalici. Pa kako onda tvrdimo da je zabranjeno? Šta nam je dokaz? Dobro, što proslanik sad nije praktikovan. To znači da je to zabranjeno? Ne znači. Ostavljanje nekog dijela samo po sebi ne znači da je ono šta. Zabranjeno. Poslanik za nije činio to. To ne znači da je odmah zabranjeno. Zašto mi kažemo jeste zabranjeno hiljadu posto i ne može biti drugačije? Niko ne smije drugačije kazati. Zašto tako, zašto tako kategorički tvrdimo, a nemamo dokaza? Molim? Zato što je bio pomenuto vitmenost. Dobro, svojom vitre namaz je sunnet. Klanjamo, vitre namaz nema veze s ovim. Nije, vitre namaz je sunnet. Mi govorimo da je zabranjeno farzovi da se klanjaju gdje na? Na jahalici. I kategorički to tvrdimo, hadis samo negira da je poslanik činio, ali ne zabranjuje. Hadis ne zabranjuje, braće. Ovo je bito, hadis nije zabranio, nego je negirao postojanje takvog čina. Što samo po sebi nije šta dokaz za? Za zabranu. Poslanik sam nije jeo određenu hranu. Je to dokaz da ona zabranjena? Onda znači sve danas što vi jedete ne možete, jer to poslanik nije šta. Nije jeo. Ni pića koja pije. Reci. Ne, nema ve, radi se radi se o ibadetu, no međutim ovaj e, to je tačno. Ovdje se radi o ibadetu, no međutim nije o propisivanju ibadeta, nego načinu znači njegovog njegovog sprovođenja. Među kad svakako nema razlike među znači da kažemo da je poslanik sa osrme šta? Jer to dokaz mora tijel čelom pasti na zemlju. Ovdje je jedna agibom čini se. Ovaj... Jeste, ali to, to isto i na sunnetima ne radi. Zašto mi razlikujemo? Sad zašto pravimo razliku između farza i sunneta? Jeste, poslanik sam nije činio. No, međutim, nije došla zabrana da se tako čini. Reci. Dobro, hajmo ovako. Ja sam namjerno prije ovoga pročitao, jednom sam kazao, i namjerno sam sada pročitao jednu rečenicu ovaj, ali zna da niste pazni na nju. Rekao sam ovako. I učenjaci su složni, dakle konsensus da je zabranjeno klanjati propisane namaze na jahalici i mimo kible. Konsensus. Pa nam je dokaz šta? Konsensus učenjaka. Zato kažemo kategorički i tvrdimo da je šta? Jer dok se ulema složa nečemu, to je u redu. Imamo jedan ajet, na primjer hadis, kaže ovako. I ulema se složila na suprotnom. Hoćemo uzeti ajet i hadis ili ono što se ulema složila? Čemu se ulema složila? Ne može se ulema složiti nikako na batilu. Ako je zaista šta? Složila se. No, međutim, da ne bi sada bilo poslije razilaženje, neko misli da se ulema složila. Ne. Ako se je zaista složila, ako postoji takav slučaj, i kažu suprotno ajetu ili hadisu, onda je ajet dokinut, ili je odnosio se na određenu situaciju, ili je hadis derogiran, ili je hadis daib, ili je, ili je postoji neki razlog dok se ulema složa da radi suprotno šta tome. To imam Šafija spominjao i govorio. Znači da je konsensus jači argument od pojedinačnih, od pojedinačnih hadisa čak na kraju i od ajeta, iako ne vjerujem da ima znači takav slučaj da bi se da bi ajet kazao jedno, a konsensus drugo, osim zaista ako je ajet, znači ako ajet dokinut. Ovo bilo znači nešto